So, yan ang ating topic ngayon. Pagpasensya na. Pag gusto niyong tumawa na minsan pumipiyo ako ganitong boses, tawa lang kayo. Parang masaya tayo. <clears throat> Ayan. Okay, sige. Uh, para matapos na natin ito. Okay, dito na tayo ngayon. Minsan pa sa ating topic. Pahinga uli tayo sa TKL, tapos demonology tayo. Itong paksa ng demonology, ay napakahalaga or gustong-gusto kong topic. Yan. Kumbaga, kahit tatlong gabi tayong nag-uusap, nagkikwentuhan tungkol sa paksang ito, okay lang sa akin. Ayun. Then pagkatapos ninyo ng kwentuhan, magiging Master Warlock na kayo kung alam niyo yung Master Warlock o yung Witch. Huwag lang yung, yung letter B. Witch. Anyway, yan, yan ang ating topic ngayon. Isang paksa na may kinalaman sa demonology na ang pinaka-specific title natin ay yung sa reality ni Satan at sa yung sa spiritual world. Yung aking tinatalakay dito, mamaya to, kailangan ko yung blackboard ay may kinalaman sa ideology. Okay? Pero ito, yan. Say, ito muna tayo. Bakit natin pinag-aaralan dito sa lugar natin ito yung demonology na yan? Okay, ano ba yung significance? Ano yung halaga kung bakit natin siya pinag-aaralan? Meron ako mga naihandang ilang bagay. Ang unang dahilan, ayon sa isang magiting na Dutch scholar sa Netherlands na si Berkauer. Ang isang pag-aaral sa Bible daw na hindi tumitingin o nagbibigay ng pansin sa tinatawag na spiritual world. Yun, kung mahilig kayo sa Yu Yu Hakusho, paborito ko yan. Diyan ko nakuha yung term noon, nung high school pa lang ako, spiritual na mundo. Yun. Lalo tigit kapag pinabanggit ni Kurama sa wikang Tagalog, spiritual na mundo. Alam kapag ang isang church ay hindi nagbibigay ng pansin sa spiritual world, hindi siya nagtuturo ng Bible. Parang ganon. At dahilan sa tayong Bible light, nagpapahalaga tayo sa Bible, kinakailangan nating magbigay ng emphasis sa spiritual world. Kasi paano tayo, kung pupunta lang naman tayo sa church dahilan sa parang social group ito or fraternity lang na parang ganun, na walang something dito na kakaibang energy, eh, huwag na tayo mag-church, parang gano'n. So, dapat may something na supernatural. Kasi yun yung ating mas, kumbaga, kakaibang bagay na hinahanap pagdating sa simbahan. Kaya hindi lang yung sama-sama, kundi yung tagpuan natin sa Panginoon. So, yun unang dahilan. Next slide, number two. Now, pansinin nyo to. Kasi may madalas na pagbanggit ng presensya ng mga anghel sa Bible. Okay? May madalas na pagbanggit, napaka-frequent ng pagbanggit. At merong tinatawag na Bible Concordance na tool ang Bible. Ang ibig sabihin ng Bible Concordance, guys, lahat kunyari ng word na pag-ibig, kunyari, hanapin mo doon sa tinatawag na concordance na yun, lalabas yun. Now, kapag tinype mo yung uh, singular na word na angel, ito yung makikita mo. Tapos yung plural na angels, yan din ang makikita mo. Now, hindi lahat ng bilang ay kinuha ko. Gumamit lang ako ng tinatawag kong law of large numbers na tinatawag. Pero yan yung naging datos. Yan, yung mga nakablue na yan, dyan mas lumabas na matindi yung mga salitang anghel or anghel. Tapos idagdag na rin natin, kasi nag-aaral tayo sa Romans, yung salitang kasalanan, 112 na lumabas sa New Testament, tapos 37, ano, wawala, 37 yung frequency niya sa Romans. Grabe. Now, interpret natin ng konti yung table na yan. Zane. Una, sa table na yan, makikita natin yung ilang mga observation. Ito yung una lumalaganap ang kasamaan sa paligid at ang legasya ng pananampalataya sa Diyos ay nanlalamig. Yan yung unang point. Yung dami ng bilang na nabanggit yung mga anghel ay lumalabas doon sa judges na kung saan ito yung book na ganyan yung kalagayan. Then ikalawa, next na Pagdating naman sa Zechariah, yun, ayan, thank you, thank you. Salamat. Ayan, yun maganda, mas malalim, deep, pang impyerno or ano, uh, abyss, ganun, paboritong term ng anak niya. Yung ikalawa, pag pinuntahan natin sa aklat ng Zechariah din, naging frequent yung pagbanggit ng anghel. Pero yung context ng Zechariah, yung book na yan, Old Testament yan guys. Ito, lumalaganap yung kasamaan doon sa book na yon. Tapos yung kilos loob, kumbaga ng mga Kristiyano nung time na yon, parang pinangihinaan ng loob habang nagtatayo sila ng kanilang simbahan. Ang ganda sense. Pero sa time na yon, sa ganyang kalagayan, dumami yung pagbanggit ng anghel, ng salitang anghel sa Bible. Next pa, ito pa. Ano pa yung frequency? Ano pa yung context ng frequency sa Genesis? Noong yung Panginoon ay bumubuo ng tipan sa kanyang mga tinatawag, for example, sa Abraham, mas sumulpot yung napakaraming anghel kapag gumagawa siya ng covenant na tinatawag o yung pakikipagrelasyon ng malapit sa isang tao. Ganda nun. Next point pa. Ito naman sa Numbers. Pagkatapos ng Genesis, merong Exodus na tinatawag. Alam kung napanood niyo na sa movie yung Exodus, yung paghahati ng dagat, nandun yun. Pagkatapos ng aklat ng Exodus, Numbers. Ito yung settlement. Dumami rin yung pagbanggit ng salitang anghel o mga anghel Diyan sa book na yan, na kapag ang kanyang mga tinawag ay nagsisikap na mag-settle, na mag-establish ng kanilang sarili. Yung lupang pangako na tinatawag, yon Ano pa? Ito. I think New Testament naman. yon Gamit yung perspective ni Christ, nung bumaba si Jesus dito sa planet Earth, mas matindi yung paglabas ng mga demonyo at ng mga anghel para sa record na ginawa ng New Testament. Nagkaroon lamang ng pagsulputan ng mga demonyo, ng mga sinasapian, mga ganyan, nung bumaba si Jesus Christ sa planet Earth. True incarnation na tinatawag o pagkakatawang tao. Okay, next time ko na yan ipaliwanag. The next, eto, lastly, sa katapusan ng daigdig, masigit sigit na lalabas yung maraming anghel. Okay? Ngayon kasi guys, nasa tinatawag tayong, ay sayang, di ako nakapagano kay utol ng chok kasi naubos pala ng chok dito. Wala, ubos na tol. Pamira, wala ng chok. <clears throat> May chok ba dyan? Uh, sino kayo ubos? na? Ah, so mga nagsusulat ng mga ano dyan, ha? Pamira. Dapat. <clears throat> Ayun. Ah, wag na. Tanggalin ko na yan. May susulat sana. Hanap ka lang to. May maya kasi may susulat ako maganda sa ano. Magugustuhan ni Mitch. Ano na. Ah, Adaldal ko Okay, next. Ito. Now, ikalong, now, sa lahat ng mga paglabas na yon ng salitang anghel sa sa Bible, ito yung mga things na nananaig mas lumalabas yung presence ng mga anghel at ng mga demonyo kapag may mga ganitong tema. That is una sa judges, lumalaganap yung kasamaan sa society. Yung mga Kristiyano nangihina sa pagpapasa ng kanilang pananampalataya. Ayun, yung sa impluensya ng Christian ministry. Ayun, alam, kaya 'di ba? Ewan ko kung, kung nabanggit ko na to sa inyo. Ang alam ko lang nabanggit sa inyo, sabi ni Jesus, dalawa o tatlo na nagkakatipon para sa kanyang pangalan, nandun siya sa kanilang kalagitnaan. Nandito siya ngayon. Pero may isa pang verse sa Bible na ginamit ni San Pablo, 2 Corinthians chapter 4, na kung saan sinasabi niya, every time, bawat local churches, tayo ay isang local lamang, bawat local Christian churches na nagtitipon sa iba't ibang panig o lugar, kahit sa iba't ibang bahagi ng mundo, bawat local churches may mga naka-assign na anghel kasama yung mga nagtitipon na yun. Ganyan nyo yun. Hindi nyo sila nakikita. Okay? Yan. So, yan, yan. Huwag ko nang paliwanag iba kasi hahaba ko yun. Pero ito, ikalawang o ikatlong reason kung bakit pa natin pinag-aaralan yung uh, demonology, hindi lamang may kinalaman sa frequency o yung madalas na pagbanggit ng salitang anghel sa Bible, kundi ikatlo, saint. Kasi gusto ko itong i-relate doon sa Romans, sa TKL natin, na kung saan kung paanong nagahari yung tema ng kasalanan na sinasagot ni Pablo sa Aklat ng Roma, ito yung gusto ko makita. Na mayroong korelasyon kasi sa liham ni Pablo sa Roma. Tapos sa demonology, na kapag ganito, kapag tumataas yung level ng kasalanan sa isang society o maging sa ating personal na buhay, dapat rin pataasin yung antas, yung, yung level ng spiritual sense. Ewan ko natandaan niyo yung sinabi ni John Wesley. Ah, Wesley ngayon ah. Ayun, ayun. Na kapag tumataas yung level ng, ng sin sa society, dapat tayong Christian, pataasin din yung spiritual sense natin kay God. Then, ikaapat, The last one, the purpose kung bakit tayo nag-aaral ng demonology, kasi gusto ko itong i-relate may correlation din sa pagitan ng ideological approach na tinatawag ko, tapos sa demon ng demonology, tapos yung renewing your mind. Ang ibig sabihin, kung merong pagkilos na ideological ang mga demonyo, at inuutosan tayo ni Pablo sa Romans 12 verse 2, ba, 12, chapter 12 verse 2, na magkaroon ng pagbabago ng isip. Parang ganito yung gustong significant na gustong mangyari sa atin ng Panginoon. Kapag alam mo yung idea ng Diablo, tutulong yan sa'yo para mabago isip mo. Okay? Yun yun. Na, eto. Dito na tayo. Say, matagal na panahon sikat na itong katagang ito. Ewan ko kung alam ninyo to, pero akong nanonood lagi ng mga paborito ko minsan na movie, uh, thriller, mga ganyan. Madalas itong lumabas, tong idea na to. Ayon sa isang Greek tragedy, tragedian. Ah, ang hirap panggitin. Pag sinabing yan, isa yung uri ng kumbaga pagsusulat ng kwento na kung saan yung laging pinaka flow ng kwento ay tragedy. Ewan ko kung na, natandaan niyo na yung, or nasagasaan niyo na sa inyong pag-aaral, yung title na Les Miserables, The Miserables. Yan. Yun ay uri ng kwento na kung saan tragedy. And you know what? Alam ko to, alam niyo to. Mahilig tayo sa Korean film o movie. Mahilig na genre ng mga Koreano, lalo dikit nung hindi pa sikat yung mga generation girls na yan, basta may panahon kami ganun, tapos hindi pa ano masyado yung sa, basta may, may, may, may panahon ganun. Mahilig ang mga Koreano sa tragedy kung alam niyo to kasi ito yung paborito kong minsan genre ng ng film nila yung sa mga serial killer nila ganun kunyari The Boys ganyan The Boys 1 and 2 ano pa ba yung Save Me mga ganon ano ba sa, sa dami basta mga ganun na kung saan natapos nila yung kanilang kwento, hindi tulad nating mga Pinoy na mahilig tayo sa happy ending kasi influensyado tayo ng Espanyol, lalo tingin ng Amerika. Pero ang ano, ang mga Koreano, hindi sila usually ganun magtapos ng kwento, hindi sila happy ending. Laging minsan, ano, akala namin makakaligtas siya pero hindi pala. Ganun ang ano. Yun ang ibig sabihin ng tragedy. Now, itong mahilig sa ganung kwento ng tragedy, si Sophocles ay nagsabi ng ganito, You can kill a man, but you can kill an idea. Ang sikat yan, sikat. Lalo digit sa mundo ng thriller movies. At sa kasalukuyan, sa paborito ni Sir Trenin yung palabas, yun ay chichismis ko siya. Saints, may sinabing ganun. Pray ko sa'yo. Ang sayang, walang sama. Yan. Klaro nyo yan? Sherlock ng BBC, okay? Yan. Sabi ni Sherlock, you can kill an idea once it has made its home in your head. But I will respectfully disagree in a sense. I think, yes, you cannot kill an idea, but you can Paralyze an idea. Okay? Ba't ibang usapin niya? Pero may, may katotohanan sa kanyang sinabi. Kapag may pumapasok na idea sa inyong utak, ang hirap patayin nun. Patayin. Okay? Mamaya, makaka-relate kayo di. Idea na. Okay, so now, imagination time tayo. Yun, may 15 minutes pa ako. Muna ako, survive ako ha. Ah. Higup muna ako na ano. Wala na ba akong kwento dyan? Ay, yung lipat mo nga sa inyo. Yan, natandaan nyo yan? Inom muna ako. Sa nakaraan nating lesson, si Shepherd of Hermas, na kung saan natutunan natin, ang tagal na niya, no, 160, 80. Ibig sabihin, mas malapit ang kanyang buhay sa mga unang mananampalataya yung original believers or original Christians from the time of Christ. Napakalapit niya. Therefore, may conclusion na yung kanyang observation ay malapit sa tinatawag na oral tradition. Ayan, okay. Ang point lang in layman's term, mas malapit sa katotohanan yung kanyang sinasabi. At ano yon Sa paksa ng anghel, ang sabi niya ganito, o demonyo, naniniwala yung shepherd ng Hermas. Now, hindi binansagan kung sino yung pangalan kasi para siyang si Zetsu. Itong si shepherd ng Hermas, malihim. Ay, anonymity. Ayun. Parang si Kuya Branch ninyo. Hindi talaga yung mukha sa Facebook. Ganun. Zetsu. Eh, Zetsu. Ganun kayo Naruto. Yan, Zetsu. Sabi ni shepherd ng Hermas, bawat tao mayroong sumusunod sa kanya. Ano yun? Yun. Yan. Alam niyo na yung palabas, may kay Chris Aquino yata yun. Sundo o kaya sunod lang. Hindi. Yung paborito ko si Jamil. Bet. Sino yung paborito ko yung kumanta ng kape? Jamel, Janela. Oh, Janela. Oh, Janela. Yung lang mo ah, Janela Salvador. Eh, isang parang horror movie. Anyway, sabi ni Shepard of Hermas, bawat isa sa inyo may demonyo dito at may angel dito. Sabi niya yun. Okay? Now, bilang pastor ng Hermas, ng lugar sa Hermas, may nagtanong dito si shepherd na ito sa pastor ng Hermas. Which is, in, ito, magugustuhan niyo to. May questions, okay, kung meron po na merong demonyo sa akin dito, tapos anghel dito, alam niyo sa palabas, commercial, yung konsensya, ngayon, parang ganun Nag-evolve lang yun. Pero original, ano, Shepherd of Hermas. Paano daw ba natin malalaman kung ang bumubulong sa'yo o nagbibigay ng idea sa'yo ay yung mabuti o yung masama? Ganito yung sagot ng pastor na to, Shepherd of Hermas. Pakiyano mo nga kasi, last month Ah, oo, wala Nasa English, pero sinalan ko sa wikang Tagalog, okay? Ganito, pakinggan ninyo. Pakinggan ninyo. Sabi niya, akin ano ba yan? Nakano kasi? Dapat ha? Ah, mayroong dalawang, yun, mas maganda, parang ano lang, uh, sa radyo yun. Mayroong dalawang anghel sa buhay ng tao, yun, sabi niya. By the way, ang demonyo, anghel din. Kasi yung word na anghel lang, walang tsoke. Angelos sa Greek, ang ibig sabihin, sugo. That's the generic term. Sugo lang ibig sabihin. Or English, messenger. Okay? Eh, pero hindi lahat ng messenger mabuti. Ganun. At pagdating sa messenger, no? Oh, kayo mga guys, huwag kayong minsan maniwala doon sa tulay ninyo. Alam niyo yung tulay? Sa panliligaw, kunyari ko, pogi. Gawin mong tulay si pare ko. Kung may nililigawan mo. Yari ka, tol. Baka magustuhan yung tulay mo. Ayun yun, ang ibig sabihin. Messenger. Name, oh, may mga messenger na minsan ang pangit. Yun, traitor. Okay? Kaya, so yan, di lahat ng messenger mabuti. Ganon din sa anghel. Okay, tuloy natin. <clears throat> Anong sa kanya? Ganito. Paano ko malalaman kung sino ang gumagawa sa loob ko? Gayon may, gayon may dalawang uh, anghel pala na gustong pumasok yung kanilang idea sa puso ko. Ito yung sagot niya. Okay guys, pakinggan nyo to, pakinggan nyo to. Ito yung sagot niya. Magugustuhan nyo to. Ang mga gawa ng anghel na masama o demonyo, una sa lahat, siya ay agresibo. Laging may sama ng loob. Walang pakundangan. Walang konsiderasyon. Ganda na ito ah. At ang mga gaway masasama, lalo't sa gawa ng pagpapabagsak sa mga mabubuting tao Kapag pumapasok siya sa puso mo, yung kanyang idea, parang ganon, bantayan mo yung ganyang anghel. Demonyo yan. Yun ang kanyang point. Pero kapag pumasok daw, yung... Ah, ito pa, ito pa, ito pa. Ah, parang gandang basahin ito. Ayun, to, ito, ito pa, pa. Kapag yung ano daw, kapag nagsalita daw, yung masamang anghel, eto sa lang ha, original yan dyan yung masamang anghel, ganito yung nangyayari. Kapag higit na tumataas, yun na lang, parang pinaparaphrase ko yung Tagalog ko dito kasi medyo malalim. Kapag medyo tumataas yung interest mo na maging abala sa kamunduhan, kapag ginugugo mo, ginugugol mo ang sarili mo sa bisyo, yung kahayukan sa pagkaka- pagkain, Beneto Boys, yung pagnanasa sa babae, yun daw, Iba yung bumubulong daw sa'yo noon. Yun. Kasakiman, katigasan ng ulo, ganyan. Yabang. Yung ganyan daw na nagsasabi, yung ganyang idea, sa demonyo yon. Pero kapag ang nagsasalita daw ay ganito, yung pumasok sa utak mo, banayad, mahinahon, payapa, hindi selfish, nagbibigay sa iyo ng katwiran, Kadalisay, yun, purity. Kapag nakita mo yung ganito, oy, okay lang, ganun. Wala akong ano, wala akong malis thoughts, parang ganun. Anghel daw yung nagsasalita sa'yo na mabuti. Ganun lang kasimple yung sabi ni Shepherd of Hermas para ma-distinguish o ma-discern natin kung sino yung boses na nagsasalita sa utak natin Now, okay, eto. Sayang wala akong chop. Ang hira. Ganda na ito. Magugustuhan niya ito eh. Okay, ito na lang. <clears throat> Kunyari, etong remote control na to ay crash mo. Kasi mas munawaan niyo to eh. Huwag kang mahulog, crash yan. Tapos, eto, crash ni Pogi. Eto si Pogi. Yan. Now. Tanggalin muna natin itong tulay. Yan. Tingnan nyo yung travel ng idea. Okay? Idea. Kasi gusto kong pas... Yung nakaraan kong pagtuturo sa ganitong bagay, pinatunayan ko sa inyo na may mga bagay na totoo na kahit hindi nyo nakikita, ba totoo? By idea. Okay? Now, tingnan nyo yung communication na ginagawa sa ganitong makatao lang. Kasi sinasabi ko kanina, bumubulong yung anghel. Ngayon kasi, eh, pagdating sa anghel, please guys, kaya ha, tandaan nyo to. Huwag nyong intindihin na yung way ng communication sa spiritual world ng demonyo at sa kanang anghel ay gumagamit ng bunganga. Hindi yon ganun. Okay? Walang bunganga talaga ang mga anghel sa Bible, kapag sila ay parang nag-aanyong tao, ang tawag namin doon, anthropomorphism. Ang ibig sabihin, gumagawa ng forma. Okay? Meron kasi silang kakayahan ng morphe. Alam niyo Power Rangers? yung bago. Mighty Morphin, Power Rangers, morphe, yun. May metamor yung metamorphosis, yun. May ability sila ng Morphe sa kanilang level. Okay? Pero wala silang flesh and blood. So kung, kung yung communication nila ay titingnan natin according sa ating communication, nagkakamali tayo, wala silang bunganga. Okay? Ah, ibang topic yun. Next time yun. Okay, magalala. At yung itsura ni Satanas, tuturo ko yan sa inyo with good research. Okay? Pero to, paano sila nagko-communicate? Kung wala silang bunganga, anghel sa anghel, o kaya demonyo laban sa anghel. Meron ba kayo, kunyari, um, nakakita na kayo ng jinn, alam niyo yun eh, mga ba sa ano, pag nasanagin tayo, yung ano, pag niligtan yun, yun yun, di ba? Di ba, nakalagay doon, nag-iispadahan si Anghel, ano, Archangel Michael at saka si Satan. Si Satan nasa ilalim na. Pero kapag ginano mo yung ano, panalo niya si Satan. Matawag, okay lang, nakakandaan niyo yung kwento yun eh. Naan na sa tatay mo no, yun. <laughs> kapag tinaw mo na yun, pero ang point doon, gusto ko lang, sa ganong pictures, ba nagsulat mo? Nakakalimutan ko yung na, ah, sorry, Pogi. Ah. Ah. Hindi rin yung totoo na meron silang espadahan. Okay? Meron na dahilan kung bakit pinintura yung galon. Pero hindi sila gumagamit ng mga itak or something sa kanilang away. Meron silang way ng pag-aaway sa kanilang mundo. Next time, tuturo ko yan. Okay? Hindi lalatag lang ako. Now, eh Kuya Francis, kung sabi mo pala, wala silang bunganga, paano sila bumubulong? Okay, ito na. Kaya ako pupunta dito. Kasi merong way ng communic by analogy lang. Ito'y poor analogy. Hindi talaga nito pinipicture yung talagang nangyayari pa sa spiritual world. Okay? Pero tingnan nyo ito. Kunyari si Pogi mapadaan dyan sa kalye dun. Tapos bigla niyang nakita yung kanyang napupusuan. Mahal ko kasi si Pogi kay ko yung nakita. Sikat ka ngayon. Nakarecord pa naman to. Yeah. Ngayon, tingnan nyo to. Kahit hindi nagsasalita yung tao, o kaya tumingin sa kanya yung tao kanya nagugustuhan. Bakit si Pogi parang pusa na gano'n, giniling? Bakit may ganong effect? Parang bagay ito buntot ni Pogi, eh, eh, Ganun. Eh, eh, eh, Nakita niya lang yon. Hindi naman sila nag-usap. So why that reaction? Ewan ko, eh, grade, 9 pa lang yun pa sa inyo eh. Pero di ba may physics, ganon? Na every uh, reaction, merong action or cause ng reaction, parang ganon. So, paano yun nangyari? Ang layo naman. Ano yung nag-move sa kanya na magganon? Walang anumang literal, walang anumang physical, ang layo. Ano yung nag-move sa kanya? Ang pwede natin gamiting term, idea. But mayroon pang isa, the force. The force. Anong force? It could be ng love. It could be ng infatuation. Pero let's say love. Ang layo ng ang layo ng tao, pero through the line of love, line of love, philosophical to medyo ha. Through the line of love, nare-react ito. 'Di ba? Ngayon ito. Let's say iba naman Kunyari, ito naman ay si si Aisel. Yan. Tanggalin siya, ano. Nakita ni Aisel yung binasted niya. Uy, huwag naman kayong ganyan. Yan. Yung binasted ni Aisel. Bakit si Aisel lumiliko kapag magkakasalubong siya ng kanyang binasted? Why that? Hindi pa naman sila nag-uusap. Why that reaction? Why that action? Because of the line of love pa rin. Love hates. Ganun. Okay, kaya, eh, pwede, pwedeng tawagin sa iba pang term. Kasi merong isang linya na bagamat hindi physical, pero nagpapakilo iyo na gumanon ka. Kahit malayo siya, kahit hindi ka pa niya nakita, akang kumilos ng ganon. Paano ka nagkaroon? Ayan, kaya naglalawin na ako dito. <clears throat> paano ka nagkaroon, biglang pumasok sa utak mo yung idea ng liko. Okay? Nung hindi mo pa naman siya nakikita, panatag ka lang. Ang idea mo ay tuwid. Dire-diretso lang. Pero nung nakita mo yung pinasted mo, bigla kang may idea ng liko. Ay, ay, ay, ay, diba? Bakit ganon? Because may something na yung something na yon is not only a mere thing, physical, but something na thing na wala sa mundo ng physical. Yun. Ito pa. Kapag kayo nag-away ng lalabs mo, ito na, sa may makarelasyon, yan na. Let's say, ito ay si, uy, ay, munti ka na. Ito ay si J. ito <clears throat> naman ay si Zane. Zane. Ba Bakit ba? Kayo ha? Ah, kayo ha? Ah. Salbahe kayo? <laughs> Ayan. Oh, may nananalbahe dito. Oh. Ano ba yan? Oh. Ay, ba't ba yan? Wala akong bilanggit ha. Kunyari, nag-away sila, si Jet, saka si Say. Bakit ganon? Let's say, just for the sake of example, kasi makakalagay kayo. Let's say, ang pag-aaway naganap hindi sa lokal, kundi sa LDR. But kahit na maganap yung pag-aaway sa long distance, why mayroong naganap na something na personal and local na emotion at idea doon sa'yo kahit ang layo, kahit kita mo lang siya through cellphone and you say, goodbye, parang gano'n. Ah, bakit gano'n? Because of something na yung kanyang linya ay hindi pisikat. Okay? Last na example meron kayong cellphone, cellphone ni Nessie. Hindi ko yan alam. Yung laman yan. Pero may something siya itatype dyan na kapag sinay niya doon sa akin, sa pangalan ko sa Facebook, pag ko nare-receive sa cellphone ko, meron ba kayo nakitang lumalabas na physical dito na parang yun, mga linya na nababasa ko, eh, Kuya Franz, sira ulo ka, Kuya, parang gano'n. Wala, diba? Now, physics ipapaliwanag sa inyo. But by analogy, may mga bagay pala na pagkapat kahit hindi mo nakita mga sen, yung mga letra, tapos pumasok doon sa cellphone ko, pero sinasabi natin totoo. Okay? Napaganda yun sa science. Wala akong time. Yung mga ions na tinatawag sa ano. Ang point is, kung nagaganap yan sa human realm, how much more sa angelic realm? meron silang way ng communication na yung presence lang nila. Kapag nandiyo dyan, ang tinatawag ko ay presential. Ano nga yung tawag ko? Presential. Eh, pero presential effect yata. Basta may presential yun. Kinuha ko kay ano, sa Aquinas. Meron siyang presential communication na kung saan ang demonyo, kahit o kaya anghel, kahit hindi bumuka ng bibig, nagbibigay siya ng idea o thought sa'yo. Okay? Kunyari ito. Kunyari, medyo nagkakali tayo. Tapos nagkita, uh, kunyari dito, nagkita tayo. Bakit ka biglang yung mata mo ayos mo sa akin? Bakit may ganong action? Kasi galing tayo eh. Di Tapos ako rin, ito, ito, ito. Paano yun? Hindi man tayo magbigay ng words, pero may something na nagaganap sapagkat may idea. Okay? Ganon ang communication sa spiritual world. That's why pagdating kay Shepherd of Hermas, ang kanyang basic lang na tulong sa atin ganito. I-distinguish lang kung sino yung boses na naglalapit sa iyo sa Diyos at naglalapit sa kabutiang asal at boses na naglalayo sa iyo sa ganun, sa virtue na tinatawag o sa values na tinatawag. Okay? At palalaman mo kung sino. Madali lang naman ako. Madali lang. Kapag ang pakiramdam mo ay masama, ang pagnanasa mo ay sumasama, hindi na yun boses ng anghel na maputi. Hindi ng isang uri ng anghel. Grabe. Pangit. Okay? Eh. So yan mo. Yan mo. So ganyan, nagsasalita o nagbibigay by way of analogy yung mga demonyo o kaya mga anghel sa ating isipan. Presence lang nila, they can give us an idea Parang ito. Mga illustrations ko kanina. Okay? Presential communication. Okay, let's pray. Ah, medyo maano yan. Lalim na topic ko. Lord, medyo mahirap na topic itong bagay na ito. But I hope na nakuha po namin yung pinaka-gist, yung simplicity ng ganitong paksa. Sana po, Lord, ay palakasin mo ang aming TKL na makinig sa tama, yung sa ayos, at kung kami minsan ay natutokso, kumbaga nagpapatangay sa hindi magandang boses, patawarin mo kami Panginoon. At bigyan mo minsan pa ng lakas ng loob na bumalik sa isang boses na maganda, na maayos, na kumbaga ay malinis, Panginoon. Lord, salamat po sa pagkakataong ito na bagamat medyo nagbabago na ang panahon, hindi maganda sa aming pakiramdam pero pwede pa rin kami pumunta dito. Salamat Lord sa mga youth na ito, yung people na ito na yung kanilang commitment, yung kanilang faithfulness sa gawain mo, Lord. How I pray na you bless them, bigyan mo sila ng rest, bigyan mo sila, Lord, ng peace of mind and peace of heart. And, oh God, syempre talagang lagi mo silang samahan ingatan mo, Lord, ang mga young people na to. Lord, you know na mahal ko silang lahat, Lord. Mahal namin silang lahat. So, oh, oh God, please bless them, Lord. Bless them. Pagpalain mo sila. Sino man sa kanila ngayon na medyo hindi ah, maganda yung pakiramdam, o kaya siguro hindi lang sa physical, kundi sa emotion or isipan, Lord, itouch mo, Lord. Do something special sa kanilang buhay ngayon. This we pray, of course, in the name of Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Thank you. Amen. Thank so much.